Motivazionea da laguntzia el, gure egitura, helburu berak dituztelako doaike, eran nahi du uh, nahi dute laborantzamo ebe sano bat, erikoia, eran nahi du uh, bizirik atxikitzen dituen uh, laborantza bat, dinamika ekonomiko batekin, baina ingurumenaren errespetuan eta eta errien biziaraziz, Beraz, eh, nire ustez, eh, gure edo laborantza errikoiaren uh, sei agaratzek uh, gogoa emaiten dakote gure ganalditea. ditea. Hortako heldu dira, orai uh, iduritzen zait uh, gizartea gero eta gehio kasu egiten ari dela uh, erusten nunari janariaren aldetik eta nola neko den uh, jaten dutena. hori kasu egiten du biziki, jendainit zoartzen da, badela laborantza mota bat horri uh, buruz joa egiten dena.